Badakzu zer baden igande untan? Abai, ah eh, ah, eh, elekzioneak. Ah, eskondeak. Bada, eh, National, eta beste antzirut. Be, hautatzen da norbait, fe... manatzeko besteak. Uh -huh. bat? Hor, e, gugira departamendu irurogeita lauean. Eta badira, ino Eta da jaiteko uh, departamentuaren uh, eh, piskat uh, eh, xefa edo lako zerbait. Niga ikusi ditut afitsak, eta entzun uh, irratian. Politak dira afitsak? Nolako dira? Eh, esplikatu nolako diren. Ba, i, ba dira hautatuko uh, uh, ditugun uh, diendeak. Batzuk baute barbar! <laughs> Bizarra? Bai. Eta? da Eta zu gustatzen bizarra duena? Giten bisiki... biziki... Mejan, uh, eh, interesgarri edo lak zerbait fe. Eh? Ar, ni eniz bizki interesgarri beraz. Be, ba, korrikan nik eginen dut uh, bikini metro. Nik berba eginen dut korrika, eta urre peretik bilbora joiten da. Zer nako egiten da korrika? Ebe, euskaz mitatzeko eta euskaldunak uh, izaiteko eta uh, eta uh, Eta hori gabe ez gira euskaraz mintzo? Da, denak jaiteko, uh, eh, denak aldugu uh, eh, euskaldun izaitiaz, eta urte honetan da euskal haldun eta denak euskaldun izaiten aldira. Bai, hori da eta ere e, e, eskolegia be, bisitatzeko. Bisitatzeko, turismo egiteko? Ba, bai. ezagutzen zu, pertsona batzu egin egutena korrika guzia urepeletik hasi eta bilbon ukatu? Ba, bai. Be, bai. Gelditu gabe korrika? Be, ba, bai. Ama egun ez? Gauta egun? Ez. Zergatik ez? Be... Be... Zenta da. Me berba posible da baina berda edan eta lo egin. Me ere saila da zenta bat bi, bi mila kilometro eta berda, berda eskar izan eta berda entrenatua izan. Eta, eta zondan bulak bani bagira ere iten aldugu. Ez, ezagutzen zu eurepele? Zergatik handik egiten da zen ustez? Salvador han sortu eta bere omenez. Ze kolegio bat sortu da urepelen? Salbadok bertulari bat zen. Ah. Ede uh, kogeka kokantuan askenik bada, bada Salvadoren bertzu bat. Uh, kantua entzun duzu? Ni badira hitzak ez ditutu bera ulertzen, baina bestenaz erritmoa eta eta hitzak izigarri politak dira, duan ni maite, maite dut. aperitivi vola, a via da